Yes, welcome everyone for the afternoon discussion. Nothing to do any introduction. Everyone knows. Čiže uh, vítam vás všetkých na našej pobednejšej uh, eh, diskusii o otázkach a odpovediach. Budem to už nejako uvádzať, všetci to už poznáte. žena a uh, ja m, mm, tiež som predtým, ako pred tými 4 rokmi, poznala iba tradíciu vypasanie vedany ako čigornka a tu som sa vlastne vtedy zoznámila s tým, o čom hovoril Cíhodný včera a bolo to o um, meditácii na priestor medzi nádechom a výdychom. So um, <clears throat> I come from also um, <laughs> sorry, introduced me through uh, um, uh, um, Mr. Goenka, and uh, four years ago when I came here, so I learned about we were talking yesterday, and it was about the state between incoming breath and outgoing breath. <laughs> And the reason why I'm so kind of uh, nervous now because uh, it's a very big experience I went through. Because uh, when I came back home, I started to practice on it at home, at, on my own, and uh, I got into the space. Um, it was uh, dark and I uh, started to observe it and navigate through it. But uh, as I wanted to go a little bit deeper, so uh, uh there are many elements uh, started to happen in my life. So I decided to go and meditate in the darkness because it's quite popular, kind of in Czech Republic. So I went there for 10 days. Takže uh, vlastně to samo má um, ehm, priviedlo do tmy a do pobytu v kde som bola 10 dní, bolo to nie túto zimu, ale zimu. And <laughs> what happened in the darkness was that um, no, I think first couple of days some dreaming and some plastic vision appeared, like uh, not pleasant vision, some pleasant, but also not pleasant. And uh, what I remember, you know, when um, um, it started to occur that um, uh, <laughs> that um, come go back to the breath, like uh, if something gets you agitated to Anapana. So I started to observe these uh, visions. Most, some of them were very unpleasant, kind of connected with the death and um, this kind of uh, things. Uh, takže vlastně jsem začala mít také jako plastické, jako že člověk se pěkně dostane mezi, eh, do také dimenzie mezi sněním a bděním a um, rôzne také vízie sa začínali ukazovať, ktoré neboli, niektoré boli príjemné, ale boli aj veľmi nepríjemné, ale v tej tme bola zima a bola tam tma. A vlastne ako čo je zaujímavé ako na tej meditácii v tme je, že e, vlastne je stále tma, takže človek vlastne stratí ako keby priestor medzi telom, vnútrom a vonkajškom, takže um, proste je to také, že sa ako keby splinie so všetkým, čo tam je. No a and then um, uh, after a couple of days I started, uh, I couldn't eat because I wasn't very like headaches, you know, and stomach nausea and such a thing. So I have, I you know they are bringing me food and I just couldn't touch it suddenly, um, uh, I thought, you know, like the people that were bringing me food forgot to shut the door or something, and the light, um, like from the, I thought like the light came um, to the room where I was in the darkness, and I was first, first thing I got kind of angry, <laughs> you know, because I thought they. Then shut the door and the guy was going um, um, like towards me from the left hand side. And uh, basically, you cannot shut it <laughs> down because it's always. My body got tired, so I lay down in the bed, and the light was always there. And it lasted. Um, I don't know, for three days, and then I knew that I had to, that the, let's say, this retreat is finished, and, it's uh, uh, and just, when I knew that the next day I'm going away, it just closed itself, and I got kind of into the normal, uh, say, regular darkness <laughs> that time, and uh, then in the morning, when uh, you know I opened the door, it was in the winter, very heavy winter, like minus 25 <laughs> outside, snow, and you know in the winter you have also white skies. So I opened the door, and uh, it was early in the morning, so everything was white, and then huge dog arrived, <laughs> and. Uh, I no gloves, so I know that He was friendly, he was very big, smelling <laughs> and friendly, and um, uh, he wanted to cuddle, you know, caress, so I did it, and you know, I uh, realized um, the beauty of the life, you know, <laughs> in that, um, like, a uh, beauty of being, to be alive, simple being. So, and then I translate this. tak ehm, proste som tam, tej tme bola uh, ehm, svetlo. Tam bolo dosť dlho a bolo to až také, aby som povedala, veľmi ako nepríjemné, lebo už som mala unavené telo a napríklad som chcela spať. <laughs> S tým svetlom sa ako keby nedalo uh, spať v tej tme, lebo proste bolo stále, takže som bola vlastne hore niekoľko dní a tak som akože buď ležela, alebo chodila po tej miestnosti, alebo som cvičila, alebo som sedela a meditovala, proste som si povedala, že si to užívam a vlastne ešte jedna zaujímavá vec bola, že ako e, som videla normálne v tej tme, ako nejako, keď vidíme normálne, ale takú ako keby uh, tvary. Normálne som ako cítila vyčistený a, a vedela som proste presne, ak, ako vyzerá ten priestor, keď vlastne tam bola tma, že v takom nejakom ako keby šedivom um, poli. No a potom, keď som išla vonku, vlastne to, to svetlo prestalo ako keby deň predtým, než už som vedela, že mám ísť von, tak tá mysel, neviem, ako to všetko zhasla a už som bola v tom normále a potom, keď som vyliezla von, tak, um, tak um, bolo vtedy strašná zima, ako som hovorila, minus 25 a biele, všetko biele nebo a proste bolo to krásne a také, ako je v zime to teplé svetlo, tak um, príjemná, trvietavá eh, krajina. No a prišiel pes, veľký, strašne taký ako taký dunčo obrovský a uh, chcel sa hrať, <laughs> strašne smrdel, strišene, takže no, eh, tak som sa s ním trochu hrala. a Potom um, to bol vlastne taký ten koniec a both and So my question is, um, basically, now I have I'm struggling with practice, you know, <laughs> because it's kind of um, either I'm bored or I'm lazy or I'm <laughs> or I'm in pain or so I'm just asking uh, uh, how to how to proceed. Mm. like in the regular life. No worries and the, this thing is due to the practice in the darkness or practice in uh, vipassana? Tie ťažkosti a tie e, obavy e, sú na základe tvojej praxe v tme alebo na základe praxe vypasané? Uh, I think it's both, like doing vipassana in the darkness, because you know your senses are uh, with you know like your main uh, sense like I is uh, has no impulses. So completely the, there was a different perception. So and it was very strong. I had to tell you that I uh, just wanted to do. Um, I didn't expect anything to experience in the darkness. Just to go a little bit deeper in uh, into, let's say, finding out um, about the technique or just to do vipassana, do to little yoga because I do also yoga and just to be on my own because you know I'm this type of person I like to experiment a lot with. So if I got correctly, mm -hmm. when you are in vipassana also you can go to the same kind of darkness and you have a kind mm -hmm. of mm-hmm. a phobia, you have a kind of a uh, resistance for that darkness. No, Čiže znamená to, že ak to chápem správne, uh, takže keď uh, praktikuješ vypasanú, dostávaš sa do tej istej um, akoby temnoty alebo fóbie, ktorú si zažila, alebo odporu, ktorý si zažila aj v tej tme. regular life, um, it just didn't. Um, my mind is not doesn't want to go there. it's why that when you are practicing vipassana or this retreat, whenever the darkness sets in, you develop kind of resistance, you develop kind of phobia. Mm -hmm. And what happens when you are doing walking meditation? Takže keď či už robíš vypasanú alebo robíš nejakú prax tme, tak eh, keď vlastne sa dostaneš do, tohto, do tejto fáze odporu alebo nejakej rezistencie alebo fóbie, um, tak keď vojde, tak keď, eh, keď, to, keď zažívaš, ale jak to zažívaš napríklad, deje sa ti to aj pri meditácii v kôdzi? Mm, no, meditation walk, like, uh, it's okay, it's, uh, actually I do a lot of walking. I, I kind of done in my regular life. I do walking. So in, in the retreat, mm-hmm. in the mm-hmm. retreat when you are doing walking meditation, it's a relaxation or still it is developing attention? Čiže keď uh, eh, behom tohto zásedu uh, eh, pri uh, meditácii v chôdzi rozvíjaš uh, uvoľnenie alebo skôr napätie? So in the, in the Anapanasati Sutta, there is particular discourse in Majjhima the Buddha says, whenever you are practicing in-breath and out-breath, it will never give that kind of a complication to the meditative life. Čiže v uh, e, Anapana uh, e, Sutta a uh, v Majjhima Nikaya uh, e, Buddha hovorí, že kedy, uh, keď uh, človek praktikuje uh, meditáciu na nádych a výdych, tak nikdy mu to nespôsobí takéto komplikácie. So if you are going to a dark room and try to experience or you go to a carnal ground and to experience when you go to the post-mortem of a carcass, when you go to experience, some abnormality can happen. Mind is uh, becoming imbalanced. But Anapana meditation, never that kind of thing happens. Čiže pri anapana sati sa nikdy e, nedostavia takéto uh, e, akoby ťažkosti alebo nevyváženosť, ale tá sa môže stať, keď e, človek praktikuje buď v tme alebo o, na cintoríne a to tretie som nepochopil, čo to bolo. And another advice is that uh, you can practice mindfulness, walking meditation, and when you are brushing your teeth, when you are taking a bath, when you are eating, when you are cooking, all the time when you become mindful, that you are being mindful in the day-to-day -day activities, That is the answer for that kind of a relaxation and nauseatic feeling. Čiže vlastne všímavosť môžeš praktikovať kedykoľvek počas dňa, keď, e, nielen keď kráčaš, ale aj keď napríklad upratuješ, varíš, keď sa sprchuješ, keď si umývaš zuby. Vlastne, a keď takto rozvinieš aspoň trochu všímavosť, tak vlastne to ti pomôže, alebo sa pritom nedostavia takéto akoby, e, nepríjemné pocity, že tie je špatne a podobne. So the duty your uh, sitting meditation, whenever you develop kind of a nausea, whenever you develop phobia, whenever you develop darkness, uh, just open your eyes. No, čiže keď sedíš a kedykoľvek je ti akoby nevoľno, uh, uh, je ti špatne, uh, um, um, tak vlastne aj tak nemusíš mať oči zatvorené, môžu oči otvoriť. And then start again, start like a beginner. a potom akoby začať znovu od začiatku. So that is, this common sense, not to lead into that uh, phobia situation or the nauseatic situation. If you feel, if you are ready, you can go. If you do not feel, you are not fit enough, you just open your eyes and uh, come back to the normal senses. And again, when the mind is ready, you close your eyes and go to, go like a beginner. Čiže toto je vlastne taký akoby prístup zdravého rozumu. Čiže keď sa dostavia takéto veci, tak vlastne môžeš ti otvoriť oči, vrátiť sa späť k smyslom, akoby sa sprítomniť a vlastne potom, keď rozvinieš všímavosť, keď sa na to budeš cítiť akoby pripravená, tak potom môžeš zavrieť oči a znovu s tým pracovať a toto je akoby postoj zači- mysle začiatočníka. Yoga practice also whenever the body is not agile, when the body is not mobilized, when the body is not warm up, if you're going to do serious yoga asanas, it can damage the body. Aj v joge to platí, že keď človek nie je dostatočne ohybný, pružný, keď sa nezahrial pred cvičením a hneď ide robiť nejaké náročné jogové asany, tak si tým tiež môže spôsobiť ťažkosti. So things has to go in gradual way, in the sequential way, so that mind and body can adapt into. Otherwise, if you're going to do something drastic, the mind and body take a lot of time uh, to recover the damage. So, gradual process is the best. Čiže veci uh, si vyžadujú svoj čas uh, a vlastne naše telo a mysel uh, nejakým spôsobom fungujú a keď sa snažíme neadekvátne postupovať nejakým, nejakým drastickým spôsobom, že uh, um, tak vlastne potom nastane nejaká, nejaké poškodenie alebo ublíženie a potom trvá tiež dlhší čas, kým to ako keby e, vrátime späť. The dark treatment that you have given may be too early, too immature, so mind cannot handle it. So you must, your mind be mature enough uh, to handle it. So in the meditation, when it happens, the maturity of the mind and the events are synchronizing, not artificial. Čiže táto, tento pobyt v tme alebo terapia v tme to možno bolo uh, e, akoby predčasné, že tvoja myseľ na to nebola pripravená. Ale uh, v meditácii uh, e, akoby, uh, myseľ a pozornosť a všimavosť a vlastne tá meditácia sú akoby synchronizované. Čiže myseľ do nich vstupuje postupne. So that treatment is a punishment for criminals. Pobyt v tme to je ako pre kriminálnikov, pre zločincov je to jedna z foriem, ako keby ako ich trestajú. But don't get me wrong, I No, no, I am telling maturity. you yeah. must be mature. Your mind must be mature to absorb it. or oh, you maybe you would have done it for few days, and or two, three days. Again, go for little longer. Likewise, if you go longer for this thing, the, there's a, are experiment they have done. You know, cats, the the litter, the small cats take seven days to open their eyes and they have taken two, one control group and this thing, and one group let uh, light to appear to the after, after opening the eyes. The other group of cats, the small kid, uh, I think litter, kept in the darkness. And they have found the, the cats, the young cats kept in the darkness, their growth of the growth of the brain was 40% hampered, 40% reduced because they don't get the light. The other, other group, they got the normal life, their normal growth. So therefore, not looking at the pictures or not looking uh, visual things won't be always good. Uh, therefore, whenever you develop the mindfulness, you reduce the desire to look into it rather than not giving the treatment, not doing like a treatment. So it must be a gradual process. Čiže vlastne e, preto do, aj do tej tmy je možno lepšie ísť najskôr na nejaké 3 dní, e, potom ísť von a potom zasa tam ísť na ďalšie 3 dní a tak, že je to lepšie ako tam ísť rovno na nejaký 10 dní na dlhý čas, že robili tiež e, pokus s mačičkami, že mačiatka, keď sa narodia, tak vlastne otvoria oči až po 7 dňoch po narodení a vlastne oni rozdielili tie mačiatka na dve skupiny. Jedna, jedný mačiatka vlastne nechali normálne e, vo svetle a takto otvorili oči a tie druhé mačiatka vlastne e, nechali v tme a počasie vlastne potom zistili, že mm, vlastne tie mačiatka, ktorí boli v tme, tak e, sa im o nejakých 40% menej rozvinula schopnosť mozgová kapacita. Čiže vlastne ako keby tá mysel potrebuje tie podnety a potrebuje svetlo a že aj keď praktikujeme všímavosť, tak vlastne nejde o to, že nevidíme veci, nevidíme obrazy, um, um, ale že nemáme po nich, po nich túžbu. So when you are practicing like this in normal way, the mind will become more mature, more ready, then naturally you will see, without a fear, you can go into uh, darkness in between the breath and out-breath. So that's a sign of progress. You may continue like this. A keď je mysl pripravená, keď je zrelá, tak potom vlastne, keď praktikuješ ten nádych a výdych, tak potom si pripravená ísť do, keď to robíš správne, tak v nejakom bude si pripravená môže ísť aj do tmy. A po anglicky a preložte aj. Dobre. <laughs> so, uh, I'm experiencing uh, in the meditation this uh, this happiness, let's say, and uh, usually the breath it's it's extremely gently. Sometimes it uh, disappears, and uh, my mind has a tendency to choose this emptiness. And as I'm watching it, after a while, uh, the breath and other body functions arises in a, uh, in a very strange way. Uh, uh, the breath seems to be like algorithm. I feel muscle constructions. I feel hotness. I feel uh, coldness. Uh, sometimes even like uh, feelings of vomiting or something like that. Uh, different strange feeling. It seems to be like uh, the mind is uh, in an earthquake, and I'm trying to observe it. And I usually, first of all, I would like to ask if if that it's like a regular uh, process or is it uh, like abnormal? So, uh, aby som to preložil, že vlastne z uh, e, meditácie sa mi stáva, že vlastne zvyčajne dojde do takého bodu, takej prázdnoty, že vlastne všetko sa ako akoby vytratí a dých sa takmer stratí, alebo niekedy sa úplne stratí a keď uh, potom vlastne mysel prejde na tú prázdnotu a po chvíľke sa opäť ako keby vyvstane dých a, a všetko ostatné v tele, ale a, je to strašne intenzívne a, a by som to zrovna tak také nechutné. A, <laughs> so, so it's uh, interesting, whenever you learn the art, how the breath to ceases to exist. when you observe the cessation part of the breath, uh, some people get frightened, some people feel very happy. So whatever maybe when you go to and there is a chance, uh, there is no breath, but the mindfulness is there. No object, but the mindfulness is there. Čiže keď uh, vlastne um, uh, dochádza k tomuto zanikaniu dýchu, uh, čiže uh, dých vlastne uh, sme všímaví a zameraný na dých, a teraz tento dých ako keby zanikne. Teraz niekto eh, sa cíti akoby eh, šťastný, niekto sa cíti akoby eh, stratený alebo frustrovaný, ale v každom prípade síce zanikol, ale všímavosť je stále prítomná. It's like an astronaut going beyond the uh, gravitational force. He feels everything, there is no gravity as such. Everything is floating. Je to ako kozmonaut, ktorý eh, vyjde von do, do vesmíru eh, z, z nejakej vesmírnej lode a vlastne eh, je mimo gravitačné pole a všetko tak nejak ako vylieta v priestore. The next thing happen is again minds start to develop or try, start to observe some objects like distant sounds or slight breathing or some wind movements like slight things again appear in the screen. A potom sa opäť na obrazovke môže objaviť e, niečo ako nejaké e, detaily nejakých drobných myšlienok, drobných pocitov alebo nejaké vzdialené zvuky. You don't know whether it's a mind made or reality. Vy neviete, či to je vytvorené myslo, alebo či to realita. It's a concept or reality, you can't guess. Nemôžete hádať, či je to iba koncept alebo či je to realita. Whether it is a hard dream or actually sounds are there, mind become puddled, mind become bewildered není isté, že či sa vám to sníva, či je to tu naozaj, alebo je to iba v mysli, alebo je to reálne, že mysl je ako keby neistá, vyzmetená. And then mind catch one object, whatever may be prominent, and then try to start the rational thinking. A potom si mysel vyberie jeden objekt, ktorý sa jakoby javí byť najvýraznejší a začne o ňom premyšľať racionálnym spôsobom. This arising object is not due to your volition, not due to your will, but mind select one, whatever may be in the periphery. Čiže tento objekt si nevyberete e, svojou vôľou, e, ale mysel si ho vyberie, pretože je v tom rámci, v tej periférii vnímania. So if you look at that, maybe a sound, maybe a breath, or maybe a thought, whatever may be, look at that without much of uh, interference, again they cease to exist. A či, či je to uh, myšlienka, alebo je to zvuk, alebo je to nejaký vnem, keď sa nám iba pozeráte, uh, bez akékoľvek uh, interferencie um, s ním, um, zasahovania, tak vlastne on uh, sa rozpustí alebo prestane existovať. Then again, uh, shorter period of nothingness, and again same things start to repeat. Arising little thing, again disappearing, again appearing, again disappearing. Each time, the appearance is less than the early one. The amplitude is slowly, slowly reducing. Čiže vlastne a potom sa to, potom opäť vystane niečo, chvíľku to tu je a potom sa to opäť uh, rozpustí alebo zanikne to a vlastne opäť zase niečo vznikne a zase zanikne. Čiže je tam táto mm, akoby prázdnota a potom niečo takto vznikne a zanikne. So this process we call dependent origination, arising out of nothing, and then from something arising out of nothing, and uh, everything thing goes into nothing. It's a complete uh, natural process. You are just a neutral observer. Čiže e, tento proces nazývame e, vzájomná závislosť alebo vzájomne závislé vznikanie a vlastne čiže je tu z ničoho e, sa niečo objaví a potom sa to zasa rozpustí a opäť niečo nové vznikne zasa sa to rozpustí a tak ďalej. Je to úplne prirodzený proces a my sme iba neutrálny pozorovateľ. The very first cessation is the most dramatic and the second thing, third thing the, the dramatic nature reduces, but the nature continues, appearing, disappearing, appearing, disappearing, appearing, disappearing. There is no cursor. You don't know who is behind the agenda, that you are just observing. Čiže vlastne ten prvý, to prvé za, zaniknutie alebo rozpustenie je, je obvykle najdramatickejšie a, a potom príde ďalšie a ďalšie a vlastne a potom ako keby veci takto vzniknú a zase rozpustia A <clears throat> není nikto, kto to robí. Není tam nejaký konateľ toho, niekto, kto to nejak riadi. Takto sa to deje. Longer uh, you to be an uh, observer, less and less your egotistic involvements, less and less your conceit involvement, less and less your desire involvement, you learn the art of just observing while things are appearing and disappearing. Čiže keď eh, sa cvičíte v tomto postoji pozorovateľa, eh, tak <clears throat> eh, vlastne veci iba vzniknú a zaniknú a vzniknú a zaniknú, bez toho, že vy by ste do toho išli nejakým, <clears throat> nejakým konaním, egoizmom alebo egom, alebo túžbou, alebo čímkoľvek a týmto spôsobom sa učíte umenie byť pozorovateľ, upozorovať. So in your case, little bit of vomitish and warm, uh, nauseatic feeling. In her case, it is very big. So therefore, she developed kind of a phobia. In your case, you have to decide now whether to still continue with this nauseatic feeling and vomitish feeling, but her case, there's a kind of a phobia that she mm. has to wait little till the mind become mature. In your case, either to go back or take a risk and run. Čiže ešte prepač, e, že vlastne e, v tomto bode e, vlastne mm, je rozdiel medzi skúsenosťou tvojou a, a jej. Vlastne v jej, v jej prípade sa tam objavila akási fóbia, čiže mysel ešte není úplne akoby pripravená a tre, možno treba, aby ešte počkala a že vlastne v tom prípade, že ty uvidíš, že buď buď môžeš ako keby um, tiež ešte by počkať a uh, pripravovať sa, alebo že to môže risknúť a skočiť do toho alebo bežať. So I, I uh, máš ten, um, akoby síce napriek tomu, že tie sprievodné javy sú, akoby je ti špatne od žalúdka a tak dále, to už tak ti špatne. Uh, so I, I took the risk and uh, I start to apply this double mindfulness and uh, it happens like it was observing an earthquake. You know, there was like a strong stability The observing of earthquake. It, it was exactly like uh, walking on the road. And suddenly, suddenly uh, thoughts of, uh, of doubts arises because uh, the feeling of the breath was like am uh, I'm, I'm losing total control of the breath and I, there was a doubt fear of um, suffocate. Suffocate. Suffocate. suffocate myself, you know, and I I start to be I start uh, uh, I start <laughs> I try to to keep the double mindfulness, but usually uh, it's like balancing between these uh, doubts, like uh, fears of suffocate, and uh, uh, uh, yeah, this and something like uh, the, the mindfulness, like uh, uh, free of control, something like that, you know. But usually uh, the distance is longer and longer, but usually the doubts win and I start to control the breath, you know, and it's like coming back to the body and all the, all the, all the like strange feelings uh, ceased suddenly. Uh, quite a strong peacefulness arises. But I feel um, after that experience, I feel quite exhausted. Sometimes also headache rises. And my question is, <laughs> uh, should I still uh, try to keep this double mindfulness without any fear, or should I be still aware of suffocate my the risk of suffocating myself? <laughs> Is this just an illusion that I could be suffocated by myself if uh, uh, if I lose the control of the process, or is it uh, it should be like that that I should lose the control the process. And you have no choice. <laughs> Nemáš na výber. You have no choice. The activity happen again and again and again. Then you develop kind of a confidence, not on the Buddha, upon your own experience. Keď to budeš opakovať znovu a znovu, tak rozvinieš určitú dôveru nie v Budhu, ale vo svoju vlastnú skúsenosť. Yeah, it, that's happening slowly. I can see that the process of uh, losing of control, uh, the freedom of it. Uh, it's like stronger and stronger, but uh, recently I'm, I just uh, feel need to ask in order to be sure if. I can't give any assurance. You may read uh, freedom of fear of freedom by John Munch. It's a book We never, we are, we are fighters of freedom. When the freedom comes, we, do, we run. <laughs> we get exhausted. We have a fear of freedom. That's why we try to be civilized. Um, čiže mm, no vlastne uh, ja ti na to neviem odpovedať, ale že, uh, že prečítaj s tým, že strach zo slobody, že my vlastne všetci tužíme po slobode a potom keď sme slobodní, tak sa aj zlatneme a utečieme. Čiže preto potrebujeme mať nejaký systém alebo nejakú civilizáciu. A prosím ťa, prelož si ešte, čo si hovoril. Mm-hmm. Uh, že vlastne um, ja, Krátka sa dostane do takého bodu, kedy uh, proste tie telesné funkcie alebo telesné vnemy sú úplne šialené, že to je ako keby uh, pozorovanie takého zemetrasenia mysle, ale ako to pozorovanie je stabilné, že ozaj som si istý, že tam je mindfulness, ale zároveň tam vystávajú také jemné, jemné obavy, také strachy, že či sa nezadusím, pretože ozaj niekedy to je také, že sa cítim, že keby som sa, že ten, to dýcha, ten proces dýchania je až taký zadušajúci, ten je to úplne najhnusnejší. <laughs> a, a zvyčajne, akože snaží sa, darí sa mi držať tú tú extrémnu všímavosť, ale po chvíľke tie obavy predsa len ako prerazia a ja začnem ten dých kontrolovať a celé sa to tak ako keby ustáli a sa to celé tak upokojí. Akurát hmm, potom prichádza taký pocit vyčerpania a čas bolesti hlavy. No a moja otázka bola, že či vlastne, že či, a, lebo to je to, čo v podstate ako keby tak riešim, že či, či to celé pustiť, že či sa, <laughs> či sa nemusím dať toho, že sa zadusím, lebo je to niekedy také, že to je ako keby si to telo dýchalo úplne ako samo zachce a ako keby sa samo išlo zadusiť, ale neviem to úplne opísať. <laughs> že ako keby... Pokiaľ As if the body is going to like suffocate itself, right? completely out of breath. Židlo, židlo tieto obavy, že či... So he's worried. Oh, yeah, yeah. You because I have three kids. <laughs> and I would, I would like to bring their father back home. and the commentators, they say is, whenever you come up to that uh, tightrope walking like balancing, next time you go for sitting, you have to, at the beginning of the sitting, you have to say, I sacrifice my body and the life to the Buddha and go prepared for this thing then you are better chances to be more faithful, more hmm. energetic, more mindful, more concentrated and more wisdom. The only thing you have to compromise is your life and the body. Ready? <laughs> All the other things are invalid. Only your body and the life. So therefore, kāyecha, jīvitecha, the upattapeti. That means you knowing that you are going to uncertain situation, at the beginning of the sitting, you pay respect to the Buddha, Dhamma, Sangha, you know, I hope you know it, mm. and then offer your body and the life. It is like a special task force training. Mm. Before going to the war, you, you don't say, hey, I will come back. I will say, tata. <laughs> <laughs> Čiže keď eh, pôjdeš eh, na budúce z eh, vlastne meditácie, chôdzi a usadneš do eh, meditácie v sede, tak vlastne môžeš urobiť takú, ako eh, vzdať úctu Budhovi, Darme a Sange a mm, eh, vlastne mm, dať, dať, dať im svoje telo a svoj život a vlastne s dôverou a toto akoby povzbudí tvoju akoby dôveru a mm, úsilie, a všímavosť a sústredenie a múdrosť. A vlastne sa hovorí, že potom, keď toto človek robí, urobí, tak vlastne na začiatku sedenia, tak má potom väčšiu šancu alebo má akoby väčšiu odvahu ísť do toho, do tej neistoty, čokoľvek, čo, čo sa môže objaviť, už má akoby väčšiu odvahu alebo väčšiu silu do toho ísť. A že podobne ako bojovník, ktorý ide do vojny, tak eh, ten tiež no, ide do vojny a ide do neistoty, nejde, že idem a možno sa, že vrátim, ako sa vrátim, alebo niekedy sa vrátim hovorí, že možno sa nevrátim. Hmm. The lucky thing, the better part of this is you will get again and again this experience, you are going to get again and again. So if you wish, you can advance or you can come back. Mm -hmm. So that depends on your willpower, that depending on your personality, that depending on your uh, confidence, and that confidence is ever developing. Whenever you are facing that kind of uncertainty, but that kind of subjects we never teach in universities. <laughs> Čiže e, vlastne um, je e, dobrá správa, alebo akoby to pekné, alebo to dobré na tom je, že vlastne e, túto možnosť budeš mať vždy znovu a znovu a vlastne na tebe, na tvojom rozhodnutí, či chceš ako keby urobiť krok späť, alebo či do toho chceš ísť a že <clears throat> mm, ale tento bod, že vlastne tento aspekt vlastne, že to nikdy neučíme na univerzitách. Even after you go through this uh, trial, go through this uh, exercise, the experience is not yours, not belongs to you. A aj keď tým prejdeš, aj keď ťa to akoby v meditácii zažiješ, tak vlastne to, čo zažiješ, tá skúsenosť, to není tvoje, to ti nepatrí. It belongs to humankind. To patrí ľudstvu. You try, sacrifice your life, mhm. sacrifice your body, but when the experience happens, it is everyone can share. Can I first call my wife? <laughs> Čiže ty ako keby daj svoj život, daj svoje telo a keď príde tá skúsenosť, tak už nie je tvoja, ale je všetkých celého ľudstva. So we call conscious army. In the, under the uncertainty situation of global warming happening and uh, environmental pollution, everything happening, some people concern themselves and they are ready to sacrifice their life and their body not for any gain, no any agenda, and for the sake of humankind. So they are not always Buddhists. They are in a, they are in a, what you call, conscious army. Wherever they go, we feel like friends, we feel like family members. They are fighting for something, for the advancement of the human mind. Not to gain a country or not to gain something or no, that idea, this idea and they are, by silence being there, they are cooling down the world. Being silent here, they are cooling down, the, we are giving an answer to the environmental pollution. Čiže tu no, niekedy <clears throat> nazývame akoby um, vedomá armáda, alebo takýto pojem a vlastne, že to sú akoby ľudia, ktorí <clears throat> Musia to byť nevyhnutne buddhisti, ale vlastne oni sú ochotní akoby, dať alebo obetovať, keď bude treba, tak obetovať svoje telo, obetovať svoj život pre za Uh, Vlastne, keď čelíme rôznym akoby, globálnym problémom, ako je globálne oteplovanie alebo znečistenie životného prostredia, tak, alebo vlastne čokoľvek, čo sa stane, tak takíto ľudia ako keby keď sme s nimi, tak cítime, že sú nám veľmi blízki, alebo že sme s nimi ako rodina, že no, oni vlastne pôsobia vo svete tak, že prinášajú akoby pokoj alebo akoby utišujú bolesť sveta alebo utrpenie sveta. Um, tak. So whenever the external world, political, social and economic uncertainty happens, more and more people join the conscious army And they are the people making the counterbalance of these malevolent powers. They are not expressing anything, they are not politicians. By just being practicing, they are balancing the world. Uh, čiže no, títo ľudia <clears throat> uh, už len tým, že uh, praktikujú, tak tým prinášajú rovnováhu vo svete. A vlastne, uh, keď nastanú nejaké okolnosti nejakých politických uh, nepokojov alebo ekonomických alebo o environmentálnych a tak ďalej, tak vlastne oni tým, že sú vedomí, um, tak sa nejak spoja a vlastne pomôžu svetu týmto spôsobom a není to nejaká organizovaná armáda alebo nič také. Ani to není nič politické, ani to nerobia za účelom akéhokoľvek osobného zisku, že by oni z toho niečo mali, ale je to vlastne pre dobro ľudstva. Počul si o bohoch a brahmoch? there are celestial beings and there are Brahma worlds and kind of thing. So they are looking at that, that kind of people and see for what he is meditating. No object. He is practicing for the sake of humankind, for, this, for the sake of this thing, and they can't believe. <coughs> so therefore they, they worshipped him, Namo te purisajanya, namo te purisuttama, yasate te na vijanami, yampi nisaya jayati. They are, they are in telling, I pay my respect to that hero, heroic person, I, feel, I give that uh, pure person, is meditating uh, upon what I, I don't know. Even that particular person do not know. With no object. But still is full of sacrificing life and the sacrificing the body is meditating. That is not common in the human world. human world people are doing everything for supply and demand team. Hmm. Čiže no, <clears throat> títo devovia a brahmovia a vlastne sú bytosti, ktoré sú ako keby vyššie ako ľudské bytosti a, um, vlastne keď je takýto človek, ktorý medituje a nemá žiadny objekt meditácie, ale vlastne je ochotný alebo kedykoľvek je treba, tak dokáže dať svoje telo, dokáže dať svoj život a vyžaruje túto lásku svetu a ostatným, tak vlastne keď ho tieto božské bytosti alebo práhmovia vidia, tak oni vlastne sa divia a hovoria, že toto je hrdina, že, že pred ním sa keby skláňam, skláňam úctu tomuto veľkému hrdinovi, takémuto veľkému človeku, že, že toto vlastne, že on toto akoby má tento postoj. Lebo že vlastne v ľudskom svete toto není vôbec bežné. Väčšina ľudí, alebo to, čo my ľudia robíme, to je všetko, aby sme my niečo pre seba získali, dostali. Všetko iba pre seba robíme. Ja mám otázku. My jsme takový roh tam, kdy on se dusí a ja chci vybuchnout. Vybuchnúť, <laughs> vybuchnúť. Ah, so we are sitting together uh, each, with each other uh, in that corner of the meditation hall, and he is suffocating, and I'm about to explode. <laughs> Yeah, já, mám, já mám poslední tři dny velký problém. Vím, že to není a to mi dělá <laughs> Since last three days I am having a particular problem. I, now I, by, by now I already know it's not a Kundalini, so that's already good news. <laughs> um, úplně eh, medituju, nemám, nikdy jsem neměla eh, nádech a výdech a Falling, vždycky jsem měla jenom sitting touching anebo anapana. Teď mm-hmm. tam sitting touching. Uh, so I'm meditating, I never had rising and falling, but always only anapana uh, in and out. Yeah, or sitting touching. Or sitting touching. A nebo celý tělo. Or the whole body. A vidím, jak stoupá ta energie neuvěřitelným způsobem a za chvíli vypadám jak Parkinsonik. A omlouvám se za to všem okolo sedící. protože mě to dělá takhle, mám křeče a je to mhm. strašně nepříjemný a nedovedu mhm. se vůbec uzemnit. I can see at some point how the energy is rising and uh, at some point I have to apologize to my neighbors uh, in the uh, meditation hall uh, because uh, the energy uh, rising makes my uh, body uh, move like this, like he showed, and Parkinson. I, I feel Parkinson-like, so I can't control it. Je to velmi a co, co pomůže, že mysl do nějakého neurčitého bodu. Uh, and it's very uncomfortable and the only thing that helps me is that I uh, point the mind on some uh, unspecified point. A je, je, a je to jako velmi silný a velmi, ale je to účelový. Je to vlastně terapeutický, to, co já dělám s myslí. It is very úplně... powerful, yet very therapeutic and purposeful what I'm doing with my mind in this way. Jako chráním sama sebe, ale nevím, jestli teda v tu chvíli medituju, nebo co mám dělat, že opravdu stalo se mi to při danatolku, stalo se mi to při meditaci teď předtím. Mm-hmm. Je to, je to náhle. I don't know if, if actually I'm meditating or not, but uh, this is the only thing that helps me because uh, what I described before, uh, it, it happens to me uh, also today uh, in the meditation or during the Dhamma talk, and I have no other uh, tool to help myself. So one thing is you have to do before sitting a lot of exercises. The body needs some exercises. If it is not there, while the energy comes, the uncontrollable bodily movements can happen. I see that mostly in the fat people. Čiže uh, vlastne čo môže niekedy pomôcť je, že uh, urobiť pred, <laughs> urobiť pred meditáciou nejaké cvičenia, nejaké telesné cvičenia. Uh, a že uh, ja vlastne um, vidím, že, uh, tak, lebo že telo potrebuje aj pohyb, akoby rozprúdiť tú energiu, lebo že ak nie, tak vlastne ja som si všimol, že toto sa deje hlavne u tlstejších ľudí. <laughs> And uh, when I was uh, practicing with, uh, in Melbourne, there's a young girl, maybe about 35 years. She was a barrister, very fat. And in the meditation, when this, uh, everything goes, she started a special kind of a movement and being she's a young girl, everyone is very inquisitive about her. Why it, what is happening? Čiže ak si spomínam, že keď som meditoval v Melbourne, tak tam vlastne počas meditácie je, bola jedna vlastne e, mladá žena, 35 ročná a vlastne taká hodne, hodne tlstá a mm, vlastne ona uprostred meditácie začala takto akoby točiť, knísať sa a vlastne keď ostatní si toho všimli, tak sa začali ako zaujímať, že čo, čo je jej, čo, čo nie je v poriadku. And uh, one day she came to me personally and told one day it is embarrassment because everyone come and say, while meditating I am moving, then I asked, what did you feel? Do you, are you happy to go forward or are you frightened? I am not frightened. I wish to go forward, but the people are coming and making fussy. They, mm -hmm. are, they are mm-hmm. fussy. Čiže ona potom za mnou jedného dňa prišla a povedala mi, že Bante, že čo mám robiť, že vlastne ja počas meditácie no, robím tento pohyb a že potom ľudia za mnou chodia a sa ma pýtajú, že čo ti je, že si v pohode, že čo, prečo sa tak hýbeš stále. A že ja som sa spýtal, že ty, ako to sama, ako ty to cítiš? A ona, že, že ja sa cítim s tým v pohode, ale vlastne, že ostatní ľudia, že im to ako keby, oni sú tým nepohodím to vadí vlastne. So I ask her to write like a question and put it to me when there are 200 people together, she raised the question in front of the audience. A bolo tam 200 ľudí a ona sa pred všetkými týmito ľuďmi na takej skupinovej otázkach a odpovedia sa to spýtala, túto otázku pred tým publikom. And then I told that if, uh, if you do not have any, I don't know the name, It has came like anonymous. I don't. I told that particular person wish to continue. No problem. You can continue. A já jsem, já si už nepamatuji, jak se ta paní volala, to byla anonimná nějaká paní, ale já jsem povedal pre všetkým, že ak to pre teba není problém a ty chceš v tom pokračovat, tak kudně pokračuj. After one and a half years time, her father is a well-built person, she loved father so much. One day admit to the hospital with a heart attack. A ona za jedna pol roka uh, neskôr vlastne je otec uh, tiež akoby uh, silnejší uh, pán a vlastne uh, ona ho má veľmi rada uh, a vlastne bol hospitalizovaný na, na infarkt. And she is in front of the bed and uh, people say that is the end of her father and she can't lose the father. She, lo she loves so much the father. a uh, on akoby zomieral a uh, vlastne ona ho mala veľmi rada, ho veľmi milovala a vlastne nevedela akoby prijať to, že stráca svojho otca. So immediately the energy came, she completely about to collapse. Uh, Prišla tá energia a bola na pokraji zrútenia. And again, immediately she came to know, while I'm meditating, that same thing happened. I managed a i hneď si spomenula na to, že keď meditujem, prichádza toto isté a že v tej chvíli to dokážem zvládnuť. And then she created the control again. A opäť získala kontrolu. She immediately wrote to me, telling Bhante that I had that experience before and it helped me and I gained the power. Father also did not die. a vlastne potom mi napísala, že o tejto skúsenosti a o tom, že jej pomohlo nám vlastne to, že toto predtým zažil v meditácii a, a taktiež a, otec nakoniec ani nezomrel. So this is kind of thing that by group meditation and sharing we can alleviate that kind of a phobia and tension. But uh, it has to happen in a very gradual way. Čiže pri skupinovej meditácii alebo pri takomto zdieľaní môžeme uvoľniť veľa by skrytých fóbií, ale že sa to musí postupne uvoľňovať. That means you people are meditating. To znamená, že ľudia meditujú. Thank you. That's time up. Ehm, náš čas sa naplnil. Ďakujem. Sadhu, sadhu, sadhu.